programang ito ay nakaka nakakapogi, nakaka-pogi, at nakakaganda. Mmm, feeling. <laughs> Dear MOR Magandang tanghali sa inyo at sa mga taga-antabay ng iyong programang Tunay Talagang Number One. Lahat kami dito sa Tagig ay laging nakatutok sa Dear MOR. Popoy at Hasmin, ako si Belle. Sumulat ako pagkat nais kong ibahagi sa inyo ang kwento ng buhay pag-ibig ko. Popoy at Hasmin, nagsimula ito noong college days nang makilala ko si Reggie taong 1996. Napakaswerte at romantic niya kumpara sa ibang mga manliligaw ko noon. Wala siyang palya sa pagbibigay ng flowers, chocolates at stuffed toys. At dahil nga hindi pa uso ang cellphone noon, eh nakakatanggap ako ng mga sweet messages mula sa kanya sa pa pamamagitan ng love letters. Popoyet has Hasmin, after four months ng kanyang panliligaw, ay napasagot niya ako. Sa aming pagiging magkasintahan, doon ako nagkaroon ng kakaibang inspirasyon. Si Reggie ang first boyfriend ko at umasa ako na magiging kami hanggang sa huli. Pero isang araw, Walang hiya ka, Reggie! Akala ko ba ako lang ah? Sino yung babaeng kasama mo kanina? Babe, babe, wala yun. Kaibigan ko lang yun. Kaibigan? Aba, Iba klaseng kaibigan niya, ah. Kung makapulupot sa'yo, kala mo ahas? Ano palagay niya sa'yo, puno? Sa bagay, puno ka nga. Punong-puno ka ng kasinungalingan. Babe naman, walang ibig sabihin yung yakap na yun. High school batchmate ko lang siya, kaya nung makita ko ulit, eh, napayakap na sa akin. Please naman, babe, oh. Maniwala ka naman sa akin. Ikaw lang yung mahal ko. <laughs> Talaga lang, ah. Eh, anong ibig sabihin nung HHWW nyo kanina? Wow, ah. Holding hands while walking? Eh, eh, alam mo, inalalayan ko lang siya kaninang tumawid, babe. Ayaw mo ba nun? Napaka-gentleman ng boyfriend mo. Boyfriend mo yung mukha mo. Wala na, Reggie. Tapos na ang lahat sa atin. Babe, huwag ka naman ganyan. Hindi ka na. Uwi na tayo. Ano ba? Ano ba? Huwag mo akong hahawakan, ha? Ah. Wala ka ng karapatan sa akin. Babe, huwag ka naman mag-skandalo dito. Nakakahiya. O, oh, ang daming tao. Wala akong pakialam. Bitaw mo nga ako. O oh, sige, hindi na kita hawakan. Basta sumama ka muna, okay? Alam mo, babe, hindi bagay sa'yo yung nagagalit. Sige ka, papangit ka niyan. Ito, hmm, orange juice. Magpalamig ka muna. Talaga? Para sa akin to? Oo naman. Oo, oh, huwag ka nang magalit, ha. Ah. Patingin nga ako ng smile ng babe ko. <laughs> Ayan, ngumingiti na yung mahal kong napakaganda. Ano ba? <laughs> Nako ah, ang sweet-sweet mo talaga. Alam mo saan ang titi ko. Thank you dito sa juice ha. Buti na lang binagyan mo ako nito para may ipang buhos ako sa makapal mong mukha. Mm! Ah. Hindi ako uto-uto, Reggie ah. Babe naman. oh, ayan, sa'yo na yung bote ng juice mo. Ibigay mo yan doon sa babae mukhang basurera. Pero Bel... Huwag na lang mo ako susundan. Baka kung ano pa yung magawa ko sa'yo. Kung tutuusin, kulang pa yan sa ginagawang pananakit mo sa akin eh. Tapos na tayo, Reggie. Goodbye! Bill! Babe! Babe! Ano yung Reggie yun? Ano? Akala niya siguro madadaanan naman niya ako sa mga pang-uuto niya. Pwes nagkakamali siya. Ba talaga niloko niya? Ay! Bastos! Ako naman! Nabasa ako! Ben! Ben! Ah! Bakit ba malas-malas po kayo? Bel! Bel! Ay, kamote! Ay, Glenn! Anong ginagawa mo dyan? Papasok ka ba? Halika, hayahatid na kita. Hindi na. Hindi na, Glenn. Salamat na lang. Alam mo akong tanggihan. Ang hirap sumakay ngayon. No? Tinan mo, puno lahat ng jeep. Tsaka, malapit lang naman yung school mo sa company namin, di ba? Ano na, lakas ng ulan, no? Sige, oh, sabon na Oh, ikaw pa inyo, magpulis ka muna. Ano ba ginagawa mo doon sa gitna ng kalsada? Tsaka bakit, ano naman itsura mo? Basang-basa ka, may palong ka naman. Ay, ano ba? Mukhang tulala ka rin kanina. Ano ba problema mo, ha? Break na kasi kami ni Reggie. Eh. Ha? Bakit naman? Two years na kayo na, di ba? Oo. Eh, wala eh. Pinagpalit niya ako sa iba. Eh, sira ulo pala yung lalaking yun eh. Eh buti nga siya, four months lang nandigaw, sinagot mo agad. Samantalang ako, nung nandigaw ako sa na isang taon, walang visa. Eh, hindi ah, lang, Bel, pero alam mo, hindi niya dapat ginaganyan eh. Kapag nakita ko yung Reggie na yon ha, nako, nasapakin ko talaga yun eh. Ano, gusto mo, ha? Gusto mo? <laughs> Never mind. Siya nga pala, graduating ka na, di ba? Kung naghahanap ka ng company na mapag-OJT-han mo, pwede kitang i-refer sa company namin. Ta- talaga? Eh, pwede rin ba ako magsama ng classmate ko? Oo naman. Pagpasa lang kayo ng resume sa akin. Ah, Mabelo ka ng malulungkot. ha? Hindi ko naman yun. I mean, nandito na tayo sa school oh, mo. Tinan oh. mo. Teka, teka. Huwag mo nang bumaba. Ako na magbubukas ang pinto ng kotse para sa'yo. <laughs> Salamat, Glenn. Popoy at Hasmin, two years din kaming magkarelasyon ni Reggie. Minahal ko siya ng sobra, kung kaya naman ang makita mismo ng dalawang mata ko na nagtataksil siya. Eh hindi mailarawan ang sakit na naramdaman ko noon. Hindi ko akalain na sa kabila ng mga binuo naming pangarap ay ipagpapalit niya ako sa isang iglap. Popoy at Hasmin, gabi-gabi ay umiiyak ako sa breakup namin ni Reggie. Maraming tanong na gumugulo sa utak ko. San kaya ako nagkulang? At anong meron ang babaeng yon na wala sa akin? Hindi maitatanggi na sobra akong naapektuhan. Hirap akong makatulog at walang ganang kumain. But I thanked my family and my friends na siyang umalalay sa akin. Kung kaya naman naisip ko na rin na bumangon muli at mag-move on binuhos na lang ang lahat ng oras ko sa pag-aaral. And by that time, eh nag-OJT na ako sa kumpanya ni Glenn. And speaking of Glenn, Popoy at Hasmin, bago ko pa man makilala si Reggie noon, eh nanliligaw na sa akin si Glenn. Yun nga lang, si Reggie ang mas naging matimbang sa akin that time. At ngayon nga na magkasama na kami sa iisang kumpanya, eh napansin ko nanununumbalik muli ang matinding interes niya sa akin. Naku sis, grabe pala talaga yung nangyari sa inyo ni Reggie, no? Parang pang teleserye lang ang eksena. <laughs> Tingnan mo, nag-break kayo sa ilalim ng tulay habang umuulan. Binuhusan mo pa ng juice para makaganti lang? At ang pinakamasaklap sa lahat, eh yung dadalsigan ka ng tubig na rumaragas ang kotse. Aba, akalain mo? Akala ko sa pelikulang nangyayari yun eh. <laughs> Nagkakamali ka, MJ. Hindi yun yung pinakamasaklap dun, no? Alam mo ba, sis, kung yung pinakamasakit sa lahat? Yun yung makumpirma mo na maiba na talaga siya. Ah. Pero in mo, two years kami. And in just two weeks after na breakup namin, may iba na agad. Nagulat ka pa? Eh, yun nga yung dahilan kung bakit kayo naghiwalay, di ba? Ay, totoo nga yung sinasabi nila, hindi lahat ng party masaya. Anong party yung hindi masaya? Ano pa? Eh di yung third party. Di mo pa alam yun? Um, mm, batagal mo na bang nafe-feel na meron na siyang iba? Ah, uh, ang totoo niyan, that day ko lang na-confirm. Honestly, Medyo matagal na akong nagdududa sa kanya eh. At yun nga, nakita ko na, nakita na mismo ng dalawang mata ko. Ang sakit-sakit, sis! Naku, umiiyak ka na naman. Kumain ka na nga. Tsaka, change topic na tayo. Nakakasira lang ng araw yung pinag-uusapan natin yung lalaking yun. Um, siya nga pala. Buti at nakapasok tayo dito sa company na to, no? Di na tayo nahirapang maghanap pa ng pag-o-OJT-han. Correct ka dyan, MJ. <clears throat> Pasalamat tayo kay Glenn. Ahem. Ikaw ha, may napapansin ako dyan sa lalaking yan. At ano naman yun? Bukod sa matangkad, guwapo, at kamukha ni Richard Gomez, um... Ano? Kamukha ano, ni Richard Oh! Hi, Glenn! Hello, MJ. Oh, Bear, kamusta naman kayo dito? Eh siya nga pala, break nyo, di ba? Ito, nagdala ako ng adobo, luto ng nanay ko. Nako, salamat Glenn ah. Hindi namin to tatanggihan. <laughs> Ikaw talaga, MJ. Ah, okay naman kami, Glenn. Nakaka-enjoy nga dito eh. Ang mabait ng mga tao. Tsaka isa pa, magaan lang yung trabaho namin dito. Buti naman kung ganun. Eh, siya nga pala. Sababay na kayo sa akin pa uwi, ha? Ikta kasi masyado yung out natin mamaya. Yun eh, kung okay lang sa inyo. Ay, oo naman, Glenn. Salamat ha. Hindi ka lang gwapo. Napaka-gentleman mo pa. <laughs> MJ? O, paano? See you na lang mamaya. Have a great day. Thank you. Jing! Uy! Andito na tayo sa inyo. Ah. Ako, sorry nakatulog ako sa pagod ah. Th- thank you, Glenn, ha? Wala yun. Uy, baka sabihin mo naman masyado kaming abuso sa'yo. Hindi kami ganun, okay? Pero, okay lang din naman kung iahatid mo ulit kami bukas para tipid sa pamasahe. You know, estudyante pa lang kami. Ah, eh, MG! Okay lang, okay lang. Walang problema. Hindi, joke lang! <laughs> Sige na, ingat kayo ha. Glenn, okay. ingatan mo yung best friend ko ha. Sure. Ay, ay, Captain. Pagpasensya <laughs> mo na si MJ ha. Mapagbiro talaga siya. Wala yun, tsaka ayos lang naman sa akin kahit araw-araw ko kayo ihatid. <sighs> Ang boring, no? Teka, teka, magpapatutulog ko. So, how do you feel? Getting better? Mm, mm, mm. Thank you nga pala ulit ha ah, sa pag-refer sa amin ni MJ. Dahil din dito, eh, at least, nalilibang-libang ako. Tama yan. You have to move on. Sayang, Bel, no? Kung ako lang sana yung pinili mo noon, eh, sana tayo pa rin hanggang ngayon. <laughs> Matagal na yun, Glenn. At saka isa pa, di ba napag-usapan naman natin kung bakit si Reggie yung pinili ko? Dahil siya ang mas matalas madalas nakapagbigay sa'yo ng flowers, ng chocolates, ano pa ba? Stuffed toys? Tama Lynn, ba? hindi ganun. Sadya lang talagang nahulog din yung loob ko sa kanya that time. Okay, okay. Anyway, ihanan natin yun. Ang mas importante, yung ngayon. Ha? Yung ngayon. Uh, malaya ka na. Yung ngayon na Nakaka-recover ka na. Um, Belle, kung sakali bang may lalaki magtapat sa'yo ngayon na, na mahal ka niya at tinanong ka kung pwede ka niyang ikawan, ano masasabi mo? <laughs> at sino naman kaya yung lalaki doon? Paano kung ako? Ha? Ay, ay, naku, sorry. Okay lang. Sorry. <laughs> okay lang, okay lang. Teka, teka, may tissue ako dyan sa lagayan. Teka nga, pakikuha nga, pakikuha na yung doon. <laughs> Sige, eto na, kuha na ako. Ito, sino itong babaeng nasa picture kasama mo? Ah, yan ba? Ah, ex ko yan. Hmm. Nung malaman ko na may boyfriend ka na, ayun, naghanap na rin ako. Ah, sayang naman. Ba't kayong nag-break? Kailan pa? Hmm, mahabang story eh. So, nandito na pala tayo sa inyo. Oo nga, no? Ah, salamat Glenn, ah. Always welcome, Ben. It's nice to be with you. Popoy at Hasmin, one month pagkatapos ng pakikipaghiwalay ko kay Reggie, eh siya namang unti-unting paglapit ni Glenn sa akin. Glenn is one of my high school classmates before at siya rin ang lagi kong kapartner kahit sa mga beauty pageants. Niligawan ako ni Glenn for almost one year pero mas pinili ko nga noon si Reggie. Popoy at Hasmin, lumipas pa ang ilang araw at mas lalo kaming naging close ni Glenn. Natuto na ulit akong ngumiti at mangarap Naaya na niya akong lumabas para mamasyal, manood ng sine at kumain sa iba't ibang restaurants. Hindi ko maitatanggi na kahit papaano ay eh napapawi ang kalungkutan na naranasan ko sa unang pag-ibig ko ng dahil kay Glenn. At kahit na nga wala pa siyang sinasabi na opisyal siyang manliligaw, eh ramdam na ramdam ko naman ang matinding pagkagusto niya sa akin. Popoy at Hasmin, hindi ko maitatanggi na unti-unti na rin nahuhulog ang loob ko kay Glenn. Hindi ko alam kung bakit pero nakukumpleto talaga ang araw ko sa tuwing nakikita ko siya. Naisip ko na paano nga kaya kung siya ang pinili ko noon at hindi si Reggie. Malamang nga ay masaya kami ngayon. Pero Popoy at Hasmin, maaari din namang hindi pa huli ang lahat. Malay natin, meron pang second chance I believe that love is lovelier the second time around. Ito naman, service. M- miss, miss, miss, anong oras na? Hindi ko alam eh, sira tong relo ko. <laughs> eh, bakit mo pa sinusuot kung sira na? Eh, eh, teka, eh baka alam mo ba? Aga-aga mo, sungit-sungit. Eh, pa. Eh. Ano? Ah, wala. Andiyan na yung service natin. Mauna ka nang umakit. Chit! Sis! Sis! Halika, dito ka na umupo. Ah, sige. Akala ko hindi ka papasok ngayon. Okay na pakiramdam ko. Grabe. Two days din akong umabsent, ah. Buti naman, okay ka na. Ikaw, sis. Bakit? Parang may sakit ka ngayon. Ako? Wala, ah. Eh, bakit ang tamlay mo? Tapos, ang lalim pa ng mata mo. Halatang puyat na puyat ka, ha? Ah. Hmm, ganun ba, sis? Oo. Teka, kayo na siguro ni Glenn, no? Malamang, lagi kayong magkatawagan sa telepono eh. Nag Nag-date ba kayo kagabi? Uy! Ano ka ba, MJ? Ano kung magkakaroon ng katawagan at kadate? Eh, wala akong boyfriend! Eh, eh, eh, Announcement ba to? Ikaw kasi, MJ, ang kulit mo. Nakakaya tuloy. Napasigaw tuloy ako. Sorry. Uh, teka, ano bang nangyayari, ha? Di ba, sabi mo sa akin, you're dating na at nagpapakita siya ng motibo sa'yo na gusto ka niya. Eh, oo nga, pero mahabang istorya, sis. Mamayang uwian ko na lang kukwento sa'yo. Huwag dito. Oh, sige. Mukhang seryoso yan, ha? Ah. I-reserve mo na yung luha mo. Mamaya mo na lang isipin yan, okay? Bye guys! See you tomorrow! Bye, ma'am. Sir, ingat po kayo. Ah, sis, ba't ang bilis mo maglakad? Uy! Eh baka kasi maabutan tayo ni Glenn. Ha? Teka! Uy! Ah, ah, sandali lang, miss, miss. Ha? Miss, miss. Ah, ito, 5 peso coin, eh, no? Limang piso? Eh, anhin ko naman to. May pamasahe kami. Ha? H- Hindi, sa'yo yan. Nakita kong nahulog mo yan kanina paglabas niyo eh. Grabe, ang bilis niyo maglakad. Ah. <laughs> Okay, salamat. Sige, Oh, teka, saan, saan kayo pupunta? Uwi na ba kayo? Eh nakikita mo namang pauwi na kami, di ba? Ah, oo nga no. Uh, teka, gusto nyo bang mag-coffee muna? May alam akong malapit na coffee shop dito. Um, sorry ah, pero mukhang wrong timing ka kasi. Next time na lang kami yayain magkape. Mm-hmm. No, hindi ako mahilig sa kape. Ah, ganun ba? Eh, gatas. Gusto mong gatas? <laughs> Ewan ko sa'yo. Halika na nga, MJ. Wait lang, sis! Maupo na kaya muna tayo dito sa glit. Ano bang nangyari, ha? Sis. Bigo na naman ako! Bigo na naman! Ha? Paano bigo? Uy, magsalita ka, Bel! Tumahan ka nga! Paano bigo? Diretsuhin mo na nga ako. Ano ba kasi nangyari? Uy! Si Lily! May girlfriend pala! Ha? Totoo ba yan? Kanina mo nabalitaan! ko nabalitaan. Sa best friend niya si Dad. Nasa ibang bansa pala yung girlfriend niya. Tagatalo ko sis. Alam mo pa, sasagutin ko na sana siya. oh, nandito lang pala kayo. Kanina ko pa kayo hinahanap eh. Tara na, natin na kayo. Oh, Ben. Hindi ka ba? Um, excuse me ah, babalik lang ako sa office. Uh, may nakalimutan kasi akong gamit eh. Uh, maiwan ko na muna kayo ah. Ben, ano ba nangyari ha? Ah? Ba't parang, ba't iyak ka ng iyak? Ah, wala to, Glenn. <laughs> mukhang ano eh, mukhang nagka-sore eyes yata ako. Kaya naluluha yung mata ko. Oo. ba? Mm-mm. Mm. Dapat siguro ipacheck up mo na yung mga mata mo. Gusto mo, Samahan kita sa doktor bukas? <laughs> Kamusta na pala kayo nung girlfriend mo? Ikaw naman, Glenn. Pinaglilihiman mo pa ako na may girlfriend ka. Para mo naman akong hindi kaibigan. Ah, paano? Ah, paano ko nalaman? <laughs> Ikaw naman, Glenn, hindi mo ba alam na kahit ah, pabanguhan mo pa yung bagoong, eh sisingaw at sisingaw pa rin yung amoy nun? Belle, I'm sorry. L- Let me explain. No. Pero, I don't need an explanation. Dahil basically, hindi ako dapat maapektuhan kasi nga naman, di ba? Hindi ka naman naniligaw. Di ba? Bel, huh? look, okay, okay, ha? Ganito. Hindi ko sinabi sa'yo na maniligaw ako kasi hindi pa settled yung lahat eh. Ang galing! Yung seta para lokohin ako? <laughs> para pagsabayin kami ng girlfriend mo nasa ibang bansa? Bel, Bel, ganito ah. Hayaan mo muna akong mag-explain ha. Oo, nagkamali akong hindi sabihin sa iyo na may girlfriend ako nung, nung makita tayo dahil natakot ako eh. Natatakot ako na baka sa huling pagkakataon, mawala ka sa akin. Alam mo naman noon pa na gustong gusto na kita, di ba? Kaya nung nalaman ko na wala na kayo ni Reggie, nagkaroon ulit ako ng pag-asa na, na mo. Kaya ba niloloko mo yung girlfriend mo? Eh, ang totoo niyan, Matagal na kami nagkakalubuan ng girlfriend ko bago pa man tayo nakita. Ah, kaya ba akong naisipan mong ipalit sa kanya, ganon. Alam mo, Glenn, kahit pa balik-balik tayo mo yung mundo, siya pa rin ang girlfriend mo at ahas pa rin yung labas ko. Kaya pwede ba? Itigil mo na yung kaibangan mo? Bel, sa maniwala ka't sa hindi, ikaw yung mahal ko eh. kaya kaya ko siyang iwalayan para sa'yo. Alam mo, huwag mong gagawin yan. At kung hindi, ako mismo makakalaban mo. Galit na galit ako sa mga lalaki katulad mo. Pare-parehas kayo mga manloloko. Bel, please naman. Bigyan mo naman ako ng chance. Pag nagkahiwalay naman kami ni Dayan, edi okay na. Sasaya na tayo. Dati pa naman kita gusto eh. Naudlot nga lang nung, nung magka-boyfriend ka. Hindi ko kasalanan na nag-boyfriend ako noon ng iba dahil karapatan ko bilang isang babae na mamili na sasagutin, no? Oo, oo. wala naman akong tutol doon eh, pero Bel, is naman oh, umasa na ako eh. Kala mo ba ikaw lang? Kala mo ba ikaw lang yung umasa? Ako din, Glenn. Pinaasa mo. Too bad. I found out na napaka-selfish mo. Pero naman, babe. Eh, tama na, Glenn! Nasasaktan lang siguro ako kasi umasa ako na magmamahal ulit ako. Na hindi lahat ng lalaki pare-pareho. Na matatagpuan ko na yung one true love ko. Kaso, nagkamali ako. Tanga-tanga. Tanga-tanga ko. Babe, Bill, pwede pa naman natin itama yung lahat eh. Tama. Pwede pang isaayos ang lahat. Kaya Glenn, ayusin mo yung gusot nyo ng girlfriend mo, piliin mo siya dahil yun yung tama. At ako naman, ipapahinga ko muna siguro yung puso ko. Kailangan ko munang, kailangan ko munang mahalin yung sarili ko para maging buo ulit ako. Para, para magmahal ulit. Bill, Bill, mapapatawad mo ba ako? Oo naman, Glenn madaling magpatawad. Pero hindi ko masasabi kung, kung kailan mabubura yung sakit na naramdaman ko. I'm very sorry. Sorry. Popoy at Hasmin, sobra ako nasaktan sa mga nangyari sa akin. Ang totoo niyan, eh mas dumoble pa ang sakit mula sa pagiging heartbroken ko kay Reggie. Ang buong akala ko kasi e si Glenn na ang lalaking tutupad ng na mga naudlot na pangarap ko with Reggie. Ang buong akala ko rin ay sasaya na ako sa wakas. Pero iba ang nangyari sa inasahan ko. Popoy at Hasmin, naawa ako sa sarili ko dahil bigo na naman ako sa pangalawang pagkakataon. Naisip ko na napakaramot ng tadhana. Bakit ba hindi ko magawang maging maligaya ng tuluyan? Bakit pa rin ako nasasaktan? Popoy at Hasmin mula noon, eh nawalan na ako ng gana sa pag-ibig. Pagod na akong umasa, magmahal, masaktan at mangarap. Kung kaya naman, tinuon ko na lang ang atensyon ko sa pag-aaral at trabaho ko. Mula noon, ay hindi na ako nag-entertain pa ng kung sino. I also used to be a man-hater. From that moment, ang natanim ko sa isip ko, eh ang pag-ibig ay may expiration date. Dear M.O.R. Oras natin mga kapamilya, 1.04 na po ng hapon. At ang oras, ating sa ating yan Jollibee, My Juice, at ng YKK Zipper. Yan nga mga kapamilya, ang first part ng storya ni Ate Belle si Ate Belle na laging sawi sa pag-ibig. <laughs> Actually, alam mo may title tong ano niya eh. Ano title? Sulat. Nakalagay dito, siya mismo naglagay. Ang sabi niya, Does love expire? Does love expire? expire. Ang sarap yan, no? I-voice mm-hmm. over tapos pang pang star cinema. <laughs> Parang yan. Does love really expire? May ganon. Anyway, Well, ikaw po, Poy, masagot mo ba yan? Does love expire? Ba? Pumapaso? Gumaganon? Napapanish? Oo. oo. Mm. Ikaw, sa mga naging ex mo na lang, ganon. Oo naman, kasi pagka may mga kailangan tapusin, kailangan mag-expire yun. Mm, kasi pag hindi naman mag-expire yan, aba, there's always this, the threat na, mm-hmm. na nandyan yan. Ako hindi. Hindi ako naniniwala na love expires. Because Ibig once... sabihin na ah, pagka yung, yung love, ibinasi mo rin sa tao. Mm-hmm. Pero the idea of love at ikaw ay nagmamahal, hindi nag-expire yun dapat. Yung ba tinatanong mo? Hindi. Ibig sabihin, yung mga sa mga naging, katulad nga nito mm. ni Belle, yung mga naging uh, past relationships niya. Mm. 'Di ba? Kumbaga kaya sila nag-break because nag-expire nga yung pagmamahal. Oo. Oh. 'Di ba? Ikaw naniniwala ka. Ako, I do not believe uh, in that, na love expires. Because once you decide to love a person, kahit na anong mangyari sa inyo, magkasamaan man kayo, uh, magkaroon man ng hindi maganda pangyayari sa dulo, nandun at nandun pa rin yun. Yun nga lang, uh, you just love the person in a different way. Sabi nga yan, starting all over again. Mm. ba? Diba? I cannot unlove you. I just love you in a different way. Ako yung wala ako dyan, Popoy, kasi yung mga ex ko, wow, kumakaganga. Ka- kahit na mga ano, <laughs> kahit na bitter talaga yung ano, oh! yung hiwalayan nyo? Yes, oo, ma'am, 100% ah, yan, Popoy. Mm-hmm. Eh, makakapag-testify ako dyan. Ako, with my uh, past relationships, naging bitter-bitteran din ng bongga ako dyan. Nagkasumpaan, mga ganyan, nagkaanuhan pa ng kung anik-anik Mm. Ayan, pero at first, talagang galit na galit ka. Pero <laughs> ngayon na-realize ko na, oh yeah, I still love them, pero in a different way. Kasi ah. di ba, ah. kahit paano naman, may pinagsamahan kayo, mm-hmm. di ba? So, ako, I do not believe in such thing na nag expire ang pagmamahal. Yo. Nag-iiba lang ng degree. Nag-iiba mm-hmm. ng level. Yan. Ako naman, uh, dun sa sinagot ko, hindi naman, hindi ako naniniwala, hindi ako, gusto kong ano, gusto kong matuto dito sa storya na to. Mm, gusto ko malaman yung message nung storya na Does Love Expire? Nax. O, oh, eto, basahin na muna natin ang mga messages uh, galing sa 2366 at uh, tsaka sa ating Facebook fan page. Popoy at Asmin, alam mo ate, parehas tayo ng uh, sitwasyon ngayon. Ang dapat na lang natin gawin ngayon ay yung maghintay na lang tayo sa taong dapat sa atin, kung meron man. Yan ang sabi ni Juday ng Alitagtag Batangas! Hi! Hindi mo makahanap ang uh, tamang tao para sa iyo hanggat hindi mo iniiwan ang maling tao na pinipilit mong maging tama para sa iyo. No. Taring Jennifer Roll yun, ha? Ah, Tumi- Nilalim. Kumukot sa... Mm. <laughs> Kung hindi English, Tagalog, pero sobrang lalim naman, ha? Ah. Correct ah, ko. ito, sabi niya, Jailam Episcope, nako ate, tama yan. Huwag paloloko sa lalaking manloloko. Butem, nauna mo nang nalaman. Kaya mo yan, ate. Tulad nila, dala, uh, tulad nilang dalawa, di kanila uh, deserve at uh, maawa, maawa, mahanap mo din ang magpapaligaya <laughs> sa iyo. Eh, o hari nawa mahanap mo rin ang uh, nagpapaligaya sa iyo. 'Yun ang sabi niya at hello diyan sa mga nasa Hagonoy Public Market. Okay. Maraming salamat po. Mga nasa pa po, ah. Ayan. Hmm. Sana nakakota na kayo dahil alauna na po, ano, bila <laughs> sana ang mga ang mga isda pag hindi pa nabenta yan, mm. ha? Uh, mula naman kay Pula Silafar. Hi, DJ Popoy at uh, Baby Girl Hasmin. Ang cute ng storya. Sana si DJ Bay at Babsila ang magkatuluyan. Ah. <laughs> Ay, nako, sana nakikinig si Mozilla. Esta si Bel pala at yung guy na nakapulot kuno ng uh, limang piso. Oh. Ayun. I heart you, M.O.R. Thank you so <laughs> much, Pula Sila Pero mali mo marinig ka ni Bea yan at ni Bob Sila. Mali hmm. yun, ba't hindi totohanin? Charing! Oh, eh, eh, yan nga, sabi nga ni Bob Sila. Ayan, oh, ang bilis mag-text ha. <laughs> Ah. Agad-agad Bob niya, Sila Ang galing! sabi niya, ang galing. Nakapulot na ng limang piso tapos ang ilang binoses mo. Ang galing. Bob Sila, bumida ka pa dito, Bob Sila. Magkano din to ha? <laughs> Sabi naman ni uh, ayos tong pangalan na ah, Phyllis Ann uh, Evaristo. san lakas baka si Phyllis ha. Ayan ha. <laughs> Hindi, joke lang Ann ha. Ayan, uh, Popoy at Asmin, a very cute and uh, interesting story for me. Ang uh, pagmamahal, hindi naman talaga hinahanap yan. Kusang dumarating at nararamdaman yan at the right time. Uh, at the right time, place, at syempre, uh, the right person. Naniniwala kang hindi hinahanap ang pagmamahal? Ano na? Naniniwala kang hindi hinahanap ang pagmamahal? Hindi. Ako din. Ako kasi hindi hinahanap ko eh. Oo, <laughs> hinahanap mo yan. Tapos naka-isolate pa ang Pilipinas. Malay mo ang talagang pwede mo palang mahalin. Di ba nasa ibang bansa? Tama. Ganyan, kung di ka pupunta ron, o oh, ganun. Hindi ako, naman sila darating doon, ikaw ang dumating doon. Correct, tama. Mm. Ako, hindi ako ala doon eh, yung hindi hinahanap ang pag-ibig. At some point, hinahanap, hinahanap mo rin. Hinahanap mo rin yan. ba diba? Ang totoo niyan, hindi kinatatakutan dapat yan. Mm. Yan, yun ang totoo doon. Hindi dapat kinatatakutan. At gusto ko ngayon sinasabi nila na kapag uh, sa pag-ibig, ang pag-ibig para sa mga matatapang na tao lang. Sila yung mga nakakahanap, yung mga matapang mag-risk pagdating sa pag-ibig, ganun. <laughs> Nako, ah, humirit ah, pa ulit si Bob Sila, o oh, sabi ah, niya. Ano na na, Bob Sila naman! May coat din siya. Ay. Pagbigyan na natin. Ah, sige, Ganda kaya ng pagkakaano, ang lalim ng pagkaka-English. Ah. It will hurts when you search. It will hurts when you search. <laughs> It will hurt when you search. Mm. Depende kung saan ka maghahanap kung maghahanap ka sa talahiban, it will really hurt. <laughs> oo naman, at mahapdi-hapdi ka. oo. <laughs> Ewan ko, ano hinahanap mo lang, Sila. O, eto ron, happy afternoon. Baby girl, Asmin at Popoy, Bell, hindi yan katangahang magmahal ka lang. Pero sana hindi mo pinagtutulakan si Glenn doon sa taong gusto niya na hiwalayan para sa'yo. Kasi alam mo naman na ikaw ang mahal niya. Mm-hmm. Bigyan mo siya ng chance. Kasi baka pagsisihan mo sa huli. Galing yan kay Zare, Rada ng Santa Rosa, Laguna. Para naman kasi kay Glenn, uh, tapusin mo muna yung dapat tapusin. Tama. Tapusin mo muna uh, bago ka mag-entertain din ng iba. Para maging uh, parehas ka naman, hindi lang sa kanilang dalawa, kundi para sa sarili Tama. mo rin. In fairness. Tsaka ako din, hindi ko napusuan yung talak ni ano, ni Bell na, balikan mo yung Joes mo, ganyan-ganyan. Eh, hindi nga niya bet, diba? Hayaan mo siya magdesisyon Tsaka ba't siya babalik, taon. hindi niya pa nga iniiwan. Correct. Hello, Tsaka ba't sa babalik, nasa abroad, ano to, pagagastos mo papunta doon? Yung girlfriend na papuntahin mo dito. Ganun, para iwas gastos. <laughs> Ay nako, sige, antabayan na nga natin. Second part ng storya ni Bell at ni uh, sino pa? Igi, basta kung sino kung sino man doon, oh, iba-iba eh. O, at natin. syempre nga mga kapamilya, pwede kayo mag-text ng inyong mga reactions. I-type nyo lang ang word na MOR, space ang inyong reaction, ang inyong uh, opinion, komento, space, pangalan, lokasyon, is na sa 2366, ganun. Yon, at syempre para sa inyong mga sulat sa Dear MOR, ganito lamang ang gagawin. Email kayo sa dearmor109 at yahoo.com lang. O kaya naman, hindi ka marunong mag-email, hindi ka pa nakakabili ng <laughs> email. Ito ang gagawin via airmail, yung classic na pamamaraan. Ito na nga ha, ha? O, snail mail daw. Oh. Snail mail. Snail mail. Ito Kasi airmail, yun yung nasa envelope. <laughs> yung nasa envelope, airmail. Wala naman ako nababasang snail, snail mail, mail. doon. ano ka ba? Bigyan natin trabaho mga suso. <laughs> oh, ito ang address namin ha. ABS-CBN Corporation, Sergeant Esguera Avenue, Diliman, Quezon City, care of Dear M.O.R. At syempre, kasama niyo pa rin. Ako po, si Baby Girl Hasmi. Ako naman si DJ P, DJ Popoy. That's my boy. Maratili kayo nakatutok dito lang yan sa MOR. 101.9. My only radio. For, for life. life. Ang programang ito ay nakaka-PG, nakaka-pogi, at nakakaganda. Mmm, feeling. Dear M.O.R. Popoy at Hasmin, 8 months ang lumipas at sa wakas ay nakagraduate na ako. Year 1999, nang ma maabsorb ako sa kumpanya kung saan ako nag-OJT. Marami na rin nangyaring pagbabago sa buhay ko. Bagong kakilala, bagong challenges, at bago ang mundong ginagalawan ko. Kung kaya naman, mas naging matured at seryoso ako sa mga bagay-bagay sa aking buhay. Popoy at Hasmin, hindi may kakaila na kahit matagal na ang mga nangyari nga pagkabigo, eh nakatanim pa rin ito sa aking puso. Yes, I and Glenn are friends, pero hindi na tulad ng dati. Aaminin ko rin na hindi ko maiwasang hindi mailang ako sa tuwing makikita at makakasama ko siya. Mabuti na nga lang at ng ibang bansa siya. Dahil doon, naibsan ang bigat ng aking damdamin. Thank you. Hmm. Siso? Eh, share tayo sa ulam. Hindi ko kaibusin to eh. Ay, nako. Ano ba yung inuulam mo? Ayoko. Nagda-diet nga ako, di ba? Pork chop. Pork chop? Ah, akin na. Ikaw talaga. Kung hindi lang kita alam, hindi ko to uubusin eh. <laughs> Kunwari ka pa talaga. O siya, bilisan mo na kumahain para makauwi na tayo. Hmm. Ikaw ha, Hmm? napapansin ko, ang lungkot-lungkot ng aura mo. Mm. Siguro nung nagkausap kayo ni Glenn, tingnan mo, humihina ka na rin kumain, oh. Huwag mo nang banggitin ulit sa akin yan. Naaalala ko lang. Okay. But, what if, humanap ka na lang uli ng iba? <laughs> I'm sure, makakapag-move on ka kagad. Ay nako, itutulad mo pa ako sa'yo na wala pang isang linggo, may kapalit agad. Eh paano? Tingin mo yata sa mga lalaki parang gulong eh. Ang dami mong reserba. <laughs> Hindi naman sa ganun, sis. Nagkataon lang talaga na na-inlove kagad ako kay Mark after nung breakup namin ni Carl. Oh, teka. Yun yung lalaking nakakita ng limang piso mo, di ba, nung isang linggo? Yun yung lalaking nakakita ng limang piso mo nung isang linggo, di ba? Engineer pala siya. Oh, bakit kaya siya tingin ang tingin dito? Oo nga, no? Alam mo, may napapansin akong kakaiba dyan sa engineer na yan. Panay yung tingin sa akin. Pero pag titignan ko, biglang iibos ng tingin. Talaga? He's weird, ha? Alam mo, tapusin mo na yung kinakain mo. May gagawin ako. Ano naman gagawin mo? Pansinin mo, ah. Titingin ako sa kanya. Tapos iiwas siya ng tingin. Game? <laughs> Okay, game. Ayan. Nakatingin na siya sa'yo, Ben. Okay. One, two, three. <laughs> Oo nga, no. Biglang umiwas ng tingin. Isa pa, isa pa. Sige. <clears throat> Joy. <laughs> oh, tignan mo, bigla naman siya nagbasa ng dyaryo. <laughs> Oo nga, no? Halika, puntahan natin. Ah, excuse me, sir tanong kung bakit ka laging tingin ang tingin sa akin. Ako? Mm-hmm. Ah, hindi ah. Ba't naman kita bibignan? At saka hindi mo ba nakikita, nagbabasa ako ng dyaryo dito oh. Ah, talaga. Ang galing mo naman. Baliktad ka pala magbasa ng dyaryo, no? <laughs> Akin na, sir. Ayusin ko, ha? Ayan. Ah, diba? Mas okay? eh, ano naman kung ganito ako magbasa ng dyaryo? Ah. Mm. Hmm. Ba ano? Bastos ka! Bakit mo tinitingnan yung dibdib ko? Eh bakit? Mas masama bang tignan ang pangalan sa ID mo? Ha? Umuwi na nga tayo, MJ. Wala tayong mapapala sa lalaking to. Tara. Alam mo, sis, nakakatawa yung lalaking yun, no? Ang lakas yata ng tama sa'yo. Tingnan mo, biglang nataranta nang nilingon mo. Yan tuloy, nabalik na din hawak na dyaryo. Hay nako, problema niya na yun. Ano, sasabay ka ba sa akin pag uwi? No, susunduin ako ni Mark. Oh, ayun na siya oh. Paano, Bes? Mauna na ako sa'yo ah. Ingat ka. Mwah. Hmm. Teka, parang may sumusunod sa akin. Hmm. Wala naman tao sa likod ko. Hmm. Wala naman talaga. Makagod ng ko mo. Hmm. Teka, meron talaga eh. Kapagtago nga. Huli ka! Oh! Saan ka galing? Ah, nagtago ako dito. Teka, sinusundan mo ba ako? Ha? Eh, ito piso, nakita ko ulit kasi na nahulog sa'yo kanina eh. Ah! <laughs> Thank you sa concern mo, ha? Kaso hindi sa akin yan. Tingnan mo, oh, oh, oh. Puro buo yung pera sa wallet ko. Ah, ganun ba? Oo, sige na, bye! Teka, teka, may sasabihin ako. Ah, ano naman yun? Ay, pwede ba kitang ligawan? Oo o hindi lang. Ano? May, may saltik ka ba? Ni hindi mo nga ako kilala eh. Diyan ka na nga. Sandali! Maribel Torres, di ba? Pa- paano mo nalaman yung pangalan ko? Tinitignan ko yung ID mo kanina, di ba? Kilala na kita. Bel, kaya payagan mo na ako mangligaw. Aba, ayos ka rin no? Hindi! Malaking no way! Alam mo kung bakit? Kilala ko na kayong mga lalaki. Pare-parehas lang kayo. Pare-parehas kayong manloloko, bolero, babaero at higit sa lahat, sinungaling. Sa simula, ang dami-dami niyong pangako. In fact, kabisado ko na nga yung script niyo eh. Puro kayo, you're the best girl I've ever met. Promise, ikaw lang. At ano pa? Ah, uh, I will love you until I die. Wow! Ang sarap sanang pakinggan, no? Pero sorry ka, kasi hindi-hindi na ako naniniwala dyan. Ano, tama, di ba? Magaling kayo sa una, pero sa huli, kami ang kawawa. Bakit? Ilan ba lalaki na nakit sa'yo para lahatin mo kami? Dalawa? Tatlo? Lima? Ilan? Tandaan mo, iba-iba tayo ng ugali. Iba-iba tayo ng experiences. Akala ba ikaw lang nakakaranas ng sakit? Three years ago, magpapakasal na sana kami ng girlfriend ko. Nagaanda na nga kami para sa kasal eh. Tapos, isang araw, naipag siya. Nalaman kong buntis siya sa iba. Huh? Hindi ko alam kung paano at saan ako nagkulang sa kanya eh. Bel, hindi lahat ng lalaki manluloko. Minsan kami yung naluloko. Kaya wala kang karapatan na kusahan ako ng ganyan. Ah, uh, ah, basta. Malay ko ba kung gawa-gawa mo na yung kwentong yun? Haris na ako. Bye! Popoy at Hasmin, isang linggo pa lang ang nakakaraan after ng heartbreak ko kay Glenn. Eh saka ko naman nakilala itong makulit na engineer na nagngangalang Rael. Three years na siyang nagtatrabaho sa, kumpanya, sa kumpanya namin. Samantalang ako, eh magfa five months pa lang. Noong mga panahong yon, ay hindi na ako naniniwala sa true love. Dahil feeling ko nga, lahat ng lalaki ay eh, pare-parehas na loloko. Pero Popoy at Hasmin, sadya talagang makulit itong si Rael. Hindi siya sumuko o natakot na suyuin ako sa kabila ng pagiging man-hater ko. Lumipas ang tatlong buwan at uh, napahanga niya ako sa pagpupursige niya sa akin. Kung kaya naman, pinayagan ko na siyang manligaw sa akin sa wakas. Popoy at Hasmin, after five months ng panliligaw sa akin ni Rael, eh sinagot ko na rin siya. But I must confess na kaya ko lang siya sinagot eh dahil para makamove on ako sa mga sakit na nararamdaman ko, para makalimot sa nangyari sa akin noon. At dahil nga sa naniniwala akong may expiration date ang pagmamahal, sinet ko ang mind ko na tatagal lang kami ng 2 months. Kaso, hindi nangyari. After 4 months, eh kami pa rin. Sobra kong na-appreciate ang efforts niya, kaya hindi ko rin nagawang hiwalayan siya noon. Pero naisip ko, This would be very unfair for him. Kaya naman isang araw, Hindi ko alam sis eh. Ayoko siyang ma-disappoint, pero ayoko na rin siyang paasahin. Saan? Sa bagay na hindi mo kayang panindigan? Uh, basta. O sige na, nandito na ako sa restaurant. Babalitaan na lang kita mamaya, ha? Sige na, bye. Honey! <laughs> Sorry, I'm late. Eh, okay lang, Han. So, sobrang traffic ba? Ah, oo eh. Um, ano nga pala yung gusto mong sabihin sa akin? Ah, kumain muna tayo, Han, ha? Gutom na ako, eh. Ah, teka, ba't, ba't namin mong in-order? Siyempre naman, para sa'yo yan, siyempre. <laughs> Salamat. Ah, tara, kain na tayo. Ano bang meron at dito pa tayo nag-date sa mamahaling restaurant? Ah, di mo ba maalala? Ang alin? Yeah, of <laughs> course. Yes. It's our fifth monthsary, right? oh, at limang buwan mo na rin nalilimutan na ang monthsary natin eh. No, honey. Actually, hinihintay lang na makita ang unang bumati sa akin eh. Mas sweet yun, di ba? Ah, uh, anyway, Han, uh, tinanggihan ko yung offer sa akin ni boss na ipadala ako sa Japan next month. Ano? Ba't mo tinanggihan? Di ba napag-usapan na natin na i-accept mo yun? Magandang opportunity yun para sa'yo. Eh, pwede ko naman dito kitain yan eh. At isa pa, may malaking event na magaganap this year, kaya hindi ako pwedeng mawala dito sa Pilipinas. Hmm? Eh, ano naman yung event na yun? Mm, wedding? Ano? Bell. Ah. Eh, teka, ano to? <laughs> wedding ring? Oo, hindi mo ba nakikita? <laughs> Eh, ang, ang ibig ko sabihin, para saan? <clears throat> <clears throat> Maribel Torres, my princess, it will be my greatest pleasure if you allow me to be your husband and your forever partner in life. I know medyo mabilis. Actually, last month pa sana ako magpo-propose. Kaso naisip ko baka hindi ka pa handa. So, I hope ready ka na for this. Uh, Maribel, will you marry me? No. Ha? Anong sinabi mo? I said no. Ha? Bakit? Bakit, Maribel? Bakit? Eh, Rael, sana maintindihan mong... Hindi ka pa handa? Ah, okay. Okay lang kung ganun. Maghihintay ako, Bel. Sige, huwag mo na lang munang isipin to, ha? Sorry kung nabigla kita. Ah, hindi sa ganun, Rael. Eh, ano? Eh, Okay. Sasabihin ko na yung gusto kong sabihin sa'yo, Rael. Gusto ko nang tapusin ang lahat sa atin. Kung anumang meron tayo. Ano? Bakit? Ha? An- anong ginawa ko mali? Wala, Rael. Wala kang ginawang mali. Eh, pues ba't ka ba nagkakaganyan? May iba ka na ba, ha? O nabuntis ka na rin ba ng iba, ha? Eh, hindi. At wala rin akong iba. Nakukonsensya na kasi ako eh. Sinagot lang kita kasi gusto ko rin mag-move on. Oh, ano naman, okay lang sa akin kahit ginawa mo akong rebound. Naramdaman ko naman yun eh, pero ayos lang sa akin, wala problema yun, Han. Rael, hindi lang dahil doon. Gusto kong makipaghiwalay kasi ayokong dumating sa point na naiiwan mo ako kung kailan mahal na mahal na kita. What if umasa ako sa wala? What if masakta na naman ako ng sobra? Bel naman, Five months na tayo at hanggang ngayon may doubts ka pa rin sa pagmamahal ko? Alam mo kung anong problema sa'yo, ha? Ang hilig mo pangunahan mga bagay-bagay. Kaya ang hirap mong i-please eh. Gusto mo kasi perpekto. Sorry pero hindi ko kayang imitang standards mo. Ang hirap labanan na pag-aalilangan mo sa future kasi hindi ka pa nung dumarating dun eh. Paano mo malalaman kung hindi ka magiging matapang? Kung hindi mo susubukan? <laughs> I'm so sorry, Rael. Hindi ko talaga kaya ngayon. So I'm breaking up with you. Thank you. Popoy at Hasmin, ayoko mang saktan si Rael, pero nabigo ako. I felt na hindi ako deserving for him. Rael gives everything to me without any doubts and expectations of what I can give in return. Indeed, I can say that he's a type of guy who deserves real happiness and real love coming from other person. Popoy at Hasmin, after three weeks of our breakup, I've heard na tinanggap na ni Rael ang offer ng boss niya na magtrabaho sa Japan. It was a couple of weeks, months, and years na hindi ko siya nakita. At ng mga panahong yon, naramdaman ko bigla ang pangungulila. Hindi ko alam kung bakit, pero sobra ang pagkamiss ko sa kanya. At kasunod noon ay ang pakiramdam ng pagsisisi. Pagsisisi na nakaramdam ako ng pagkatakot sa bagay na hindi ko napanindigan. Pero paano kung hindi ako nagpadala sa what ifs ko noon? What if naging matatag ako? What if hindi ako natakot? And what if kami pa rin hanggang ngayon? Popoy at Hasmin, lahat ng mga tanong ko ay natuldukan nang muli kong makita si Rael after four long years. nga ba naipark yung kotse ko? Ayun! Ay! Hi, baby! Paano kaya nagkaroon ng bata dito? Hmm. Ang cute mo naman. What's your name? Uy, teka. Hey! Saan ka pupunta? Naku, baka masagasaan ka! Aris! Aris! Aris? Naku, nandito ka lang pala. Come here, come here. Rael? Ah, hi Maribel. Ah, nice to see you again. Buti na lang nakita mo si Aris eh. Malikot talaga tong batang to. <laughs> Ang cute niya nga eh. Kamukha ako ba? Oo, oh, <laughs> malaki yung pagkakahawig niyo. So, ah, dito ka pa rin pala nagtatrabaho. Mm-mm. Mag-4 years na. Napromote ako last year. Hmm, talaga? Good to hear that. Si ano, uh, parang si MJ? Ah, ayun. Nag-maternal leave para sa second baby niya. Hmm, nakadalawa na agad siya? <laughs> Ikaw, ah, uh, still single? Mm-mm. <laughs> Ikaw, pang ilang baby mo na yan? Ah... Uh... <laughs> Hey! I was looking for you. Nandito lang pala kayo. Ah, uh, Lara, ah, uh, Lar... Lara, this is Belle. Belle, this is Lara, mami ni Aris. <laughs> Finally, I met you. Ikaw yung lagi nakukwento sa akin ni Rael. Lara? <laughs> oh, sorry. Ah, sige, maiwan ko muna kayo, ha? Come here, baby. <laughs> ang ganda ng asawa mo. Hindi ko akalain na may baby ka na. But don't get me wrong, ah. Masaya ako sa kung anumang meron ka ngayon. I know, wala nang sense tong sasabihin ko, pero Rael, gusto kong mag-sorry sa lahat ng gawa ko sa'yo. For being so immature and unfair to you. <laughs> Ang gulo-gulo kasi ng isip ko nun eh. Naisip ko baka mauwi rin sa wala yung lahat na, na baka lokohin mo lang din ako. Pero nagkamali ako, Rael. Alam kong huli na ang lahat. Talo na ako. Pero gusto ko rin malaman mo na pinagsisisihan ko yung desisyon ko. I'm sorry. Belle, huwag ka nang umiyak. It's okay, it's okay. Oo, sobrang nasaktan noon, but uh, time heals and now I'm I'm forgiving you. Ang mahalaga, tayo ngayon. Kung anong posible pang mangyari. Four years ako sa Japan at four years din ako naghintay. Maribel, bumalik ako dito sa Pilipinas para tanungin ng babaeng mahal ko kung handa na ba siya. Kung matatag na ba siya. Bel, ikaw yun. Huh? Hinintay kita. Ako? Pero Rael, may pamilya ka na. May asawa na ka na. Bel, nagkakamali ka. Pamangkin ko lang si Aris at asawa ng kapatid ko si Lara. Pumunta kami dito para bisitahin ang kapatid ko. Dito na kasi siya nagtatrabaho eh. Ganun ba? Oo. Lagi nga kitang nababanggit kay Lara eh. Siya din ang nagpalakas ng loob ko na baka maayos pa ang lahat. Na baka hindi pa huli ang lahat. <laughs> Talaga, Rael? Hinihintay mo pa ako? Oo. Dahil wala ka bang gagawin mamaya, let's go out for dinner. <laughs> sure. Popoy at Hasmin, sa wakas ay nakita kaming muli ni Rael after four long years. Ang buong akala ko, eh huli na talaga ang lahat. Pero napakabuti talaga ng Diyos dahil binigyan niya kami ng isa pang pagkakataong ituloy ang naudlot naming pagmamahalan. By that time, mas lalo ko siyang minahal at hindi na ako natakot na ibigay ang buong puso ko sa kanya. Cause that what he deserves. Popoy at Hasmin, ikinasal kami taong 2003 and we celebrated our 11th wedding anniversary last month. Binayaan kami ng Diyos ng dalawang anak isang babae at isang lalaki. Masayang isipin na kahit pa marami kaming pinagdaanan ni Rael, eh hindi naging hadlang yon na magkaroon kami ng magandang pagsasama. Dahil kay Rael, natutunan kong huwag matakot. Huwag matakot na magmahal, ng buo at ipaglaban ang nararamdaman. Sabi nga sa John 4 verses 18, There is no fear in love, But perfect love drives out fear. Hanggang dito na lamang po ang aking liham. Nawa, mapili niyo ito at may uh, naibahagi akong magandang aral sa inyo. Maraming maraming salamat and more power sa inyong istasyon. Yours truly, Belle. Dear M.O.R. Oras natin mga kapamilya, 1.54 na po ng hapon. At dyan na nga po nagtatapos ang uh, magandang istorya ni Ate Bel at ni ano ni uh, ah, pangalan lalaki. Bob Sila. Si Bob Sila. Yun naman ang gustong marinig ng Bob Sila, eh, di ba? <laughs> Si Rael at si Ate Bel. Ayan. In fair. Mm-mm. Nagkatuluyan. I love the story, Ate Bel. In fairness. Kala, kala ko rin nung huli kasi may nakita ng bata parang, mm. Correct. Akala ko bunanak na ni ano. Mm. Ni Rael, hindi na nakapag-income. Pero ang galing din magpanggap ni Rael, no? Correct. <laughs> sa if I know sinet up talaga niya yan para grand entrance siya. <laughs> Charing! <laughs> anyway mga kapamilya, bago natin sabihin ang ating mga opinion po po, basahin muna mm. natin ang fresh na fresh na mga text reaction ng ating uh, mga listeners. Ang galing naman ni uh, Bob Zilla. Akala ko sa heartbeat la, uh, heartbeats lang siya uh, nagpapayo. Uh, Sana maging dramatista siya ulit kahit 2 uh, years from now. <laughs> At ang uh, ang katambal niya naman ay si Chacha. Cha Ayan. Charlie, ano ka ba? Nakalagay ah, ah, cha cha cha Charlie. Cha cha ah, cha Charlie. Ayan ang sabi ni uh, Del. Ay hindi pala. Clary <laughs> Del pala. Plan. Uh, ah, sabi ni Christian De Leon ng Carmona, ng... Cavite, yung pala. Good afternoon, DJ Yasmin DJ Popoy. Bell, congratulations. Love always finds their way. Always finds a way. Basta magtiwala ka lang sa sarili mo na magagawa mong matatag ang foundation ng relationship nyo. Tapos sabi niya, kainggit. Mm. Galing yan kay Zari Rada ng Laguna. Yon at uh, ah, ito pa, sabi niya John Jerome uh, Rivera, ayos talaga ang kwento ng Dear MOR, nakakatouch naman ang gusto. Hanga ako sa paghihintay mo, Kuya Rael pinatunayan mo talaga na mahal mo si uh, Belle. Ang haba <laughs> naman ng hair mo, Ate Belle. Yeah, maraming salamat sa inyo, Popoy at Asmin, sa napakagandang kwento. Hindi po, maraming salamat sa kay inyo, Belle. Correct. Uh, ah, DJ Asmin, DJ Popoy, Belle, huwag mo kasing isipin yung mga bagay na mangyayari pag nagmahal ka. Lalo kang matatakot na magmahal kasi lagi kang may pag-aalinlangan. Minsan, kailangan mo talaga masaktan para malaman na nagmamahal ka. Keep it up, MOR! Yun. Inulit na naman yan ni Rada ng Santa Rosa. Maraming salamat. Yun. At uh, maraming salamat naman at uh, wala nang tumatawag sa akin ng uh, poging popoy kasi hindi naman talaga. Oo, tama. So, ito na, ito na, lang yung sabi yan. ko. Uh, sabihin nyo na lang gwa. Ganun na lang. Gwapopoy. Gwa. Yan, gwapopoy. At danda Hasmin. Danda. Danda tanda. o tanda has Guap, guapopoy at tanda Hasmin. <laughs> wow, wow, katanda ah. Nakakakilig naman. Bel, wag mo nang uh, pakawalan si Kuya Rael. Yon ang sabi niya. Eto naman, mula kay Ate Mary Ann Malabo. DJ Popoy at Hasmin ang cute ng story. Buto na lang, di sumuko si Kuya sa pag-iintay kasi naman si Bel pakipot pa nung una. Buti na lang happy ang ending ng story. Good luck and more power po. Yun. Ganun naman talaga, Hasmin, di ba? Uh, Correct. Love waits. True. True love waits. True At saka doon mga nga malalaman talaga, Popoy, kung sino talaga yung lalaking deserving, kung mm. sino yung makakapag-intay. Oo. Pero diba? uh, para naman sa mga babae, na ilang beses na sabi mo pang uh, nabigo, wag nyo mm. namang uh, wag niyo isipin na lahat na lang ng lalaki o lahi namin. Yung uh, mm-hmm. ganyan na manloko, na, na magkamali, yan, na ganun at ganun na. Kasi pagka ganun ang uh, inisip mo, wala, uh, may konting uh, pagkakamali lang yung lalaki-lalaki yun. Lalaki mm-hmm. ng lalaki yun. Tsaka, huwag mong i-entertain yung mga ganong idea. Tama. Hayaan mo lang. Kung uh, niloko ka, edi niloko ka. Salamat. May natutunan ako sa'yo. Correct. And don't commit the same mistake again. Yun. Diba? It's a learning process. Ako naman sa lahat ng mga ilang beses nang umibig, ilang beses nasaktan, naloko man kayo, o iniputan man kayo sa ulo, whatsoever. Alam niyo mga kapamilya, natural lang yan eh. Na we tend to be afraid, we tend to be scared of loving again kapag nasaktan tayo. Uh, natural po yan na reaksyon ng ating mga puso, mga kapamilya. Pero at the end of the day, it doesn't really matter who broke you down. Doesn't, e- it doesn't really matter who made you cry. What matters is the one who made you smile again. Just look at it that way, mga kapamilya. Hey! Hey, hey! Ganon. Mm. Diba? Kasi kung ganoon ang pag-iisip natin, mga kapamilya, we will never get tired of loving. Mm-hmm. Diba? At saka isipin nyo na lang yung mga taong nanakit sa inyo. Isipin nyo na lang blessing in disguise yung mga yan. Because you will never appreciate the beauty of the rainbow, sabi nga nila, diba? Uh, you'll never appreciate the beauty of uh, the rainbow kung hindi mo nakita yung tag-ulan ng bongga. Yeah. Oh, para mas uh, madaling maintindihan, hindi mo ma-appreciate ang maganda nangyayari kung walang kung hindi ka nanggaling dun sa masama nangyari. Mhm, ganun yung mga kapamilya. At saka gusto ko yung ano, gusto ko yung sinabi ni ni Rael na eto agreeing agree ako minsan kaya hindi maging masaya ang tao kasi masyado yung pinangungunahan yung mangyayari in the future. 'Di ba? Wala pa kayo doon iniisip nyo na may kaguluhan ng mangyayari. 'di ba? No one can tell what the future uh, uh, will give you, mm. 'di ba? Kasi nga kaya nga future kasi hindi pa natin nakikita, kaya wag natin pangunahan. Enjoy the journey, enjoy while traveling to that place. 'Di ba? Doon yung mas ma-appreciate 'yun eh. Ganun! Yon. At dahil sa gigil mo, Hasmin, ang Ganun. programang Dear MOR ay hati din sa atin ng magigil mga na gigil natin mga sponsors. Bala ka. Sorry. <laughs> Hatid sa inyo ng My Juice, V-Fresh at ng The Generics Pharmacy. At syempre nga mga kapamilya, pwede pa rin kayong lumiham sa Dear MOR. Mag-email kayo sa dearmor1019 at yahoo.com. Yun, o kaya naman sumulat na kayo sa classic na pamaraan galing uh, gamit ang inyong mga paborito ah, galing, mga ballpen, lapis at papel. Ito ang address namin, ABS-CBN Corporation, Sergeant Esguerra Avenue, Diliman, Quezon City, care of Dear MOR. Ako si DJP, DJ Popoy, that's my boy. At ako naman si Baby Girl Hasmin. Susunod, ang masayang uh, programa tuwing hapon. Happy, happy hapon. Kasama si China Pops. Dito lang yan sa MOR. MOR! 101.9! Yung totoo, magchichismisan kayo? Si Bea kasi ang daldali, eh, oh. Ito ano, si Bea. Sumasayaw-sayaw dito sa gilid. Ito pag nakadaster ka, ha? Nagulat ako, eh. Ito dress. Uh, oh, it's a doll dress, but it's a duster in my eyes. Charing. ganyan kasi, ganyan kasi pagka nagganyan ng damit no, si Yasmin. duster. It's duster ang dating. No, it's, a, it's what you call trapal. Alam mo, kuya mo baraha, sa'yo, barahaday. baraha tsaka ano, magpasakla na tayo. Manatili kayo nakatutok dito na sa MOR. 101.9. My Only Radio. For, life. life. Nine. My Only Radio. For, life. life. Nine. My Only Radio. For, life. life. Nine.